بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga i poštovana braća, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujem i salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam donosim. Neka je salavat i selam svima vama, drage braćo i poštovane sestre. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi svu braću ovde ispred mene u mesečidu koji su se odazvali pozivu domaćina ovdje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi domaćine ovdje šeha Bilala posebno i njegovu vrijednu krajišku ekipu Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi našu braću uh, u bijelom svijetu što su nam pružili priliku i uh, ukazali povjerenje, povjerenje da se večeras obratimo i napravimo jedan osvrt na ovu davu kao i što je čitav znači ovaj program ovdje zamišljen da bude jel tako jedan osvrt i pravljenje nekakvog e, presjeka. Ali prije nego što prijeđem na temu, znači da skrenem pažnju našoj braći koja su ovdje i koja nas prati putem interneta da ste nas braću precijenili, jel tako? Da, nas, da ste nas precijenili vi kao naši prijatelji i oni koji imaju lijepo mišljenje o nama da nas često precijenjujete kao što su nas precijenili, jel tako, i naši dušmani, jel tako, a ni jedno ni drugo nije dobro, jel tako. Dušmani kad nas precijene, onda, jel tako, nije dobro svakako, znate zbog čega, a i vi kao naši prijatelji kad nas precijenite, onda opet u tom slučaju nije dobro, jer će biti, znači, veliko razočarenje kad shvatite, znači, na kojem smo mi novu ovu i dok smo a, dospjeli svakako kad kažem da, da nas precijenjujete, smatram je da je, znači, ovo naše ukupljanje ovdje u krajini a, neskromno nazvati medresom, jel tako? Ipak medresa treba da bude nešto ozbiljnije od ovoga. I mnoge druge riječi i mnoge druge analize su često što se tiče nas neskromne, pa eto, ja ne govorim ovdje, znači, o našoj skromnosti, jer to ne bilo skromno, nego govorim o o vašim ovaj, uh, o, govorim o našem radu da je skroman. Je tako? Ko molim Allah s.w.t. da primi naš skroman doprinos, molim Allah s.w.t. da nagradi našu braću koja daju svoj doprinos na razne načine. Molim Allah s.w.t. da učvrsti naše korake, da nam podari razboritost. Amin da nas učvrsti na istini, da ujedini na naša srca na istini, Amin. da nas u žene tu vede i spasi od ženema, a zatim, Amin. draga braćo, kad a, pravimo osvrt, je tako, o svom doprinosu, onda svakako moramo biti objektivni, ali a, možda je taj osvrt najlakše napraviti kroz ono što drugi govore o našem radu i radu sličnih džemaata nama. Pa je ši, sinoć e, šejh Ebu Idris je tako dao određenu sliku o tome šta se najčešće govori o našem radu i o radu sličnih uh, e, džemata u svijetu i naše braće muslimana koji žele da daju svoj doprinos uh, za islam, da poprave stanje ummeta, da povećaju svijest muslimana o islamu i obavezi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, o njegovom pravu, njega uzvišenog, njegovom pravu kod nas i tako dalje. Pa se stekao dojam da je uglavnom onda kad smo mi podigli zastavu Kur'ana i sunneta, procjena svih bila da mi pravimo fesad, je tako? Da pravimo nerijed. Da smo fitneđije, je tako? Da pravimo zategnutu situaciju, je tako? Da zbunjemo ljude, da plašimo ljude. I sve to opet jednom riječu možemo nazvati fesadom, je tako? Da uglavnom, je procjena, jel tako, da ono što mi radimo je u stvari pravljenje fesada i nereda. Ta optužba je teška, jel tako, i mi je sa mukom, jel tako, podnosimo i stvara, dakle, tegobu u našim prsima. Pa sam odlučio za lahu pomoć da se osvrnemo na to, jel tako, na tu optužbu da smo mi mufsidi i da pravimo fesad na zemlji nakon što je, jel tako, na njoj red uspostavljen. Jer ne može se praviti fesad tamo gdje je fesad. Fesad se pravi tamo gdje je red, jel tako? Pa sad, svakako, mnoge daje, mnogi a, studenti, mnogi a, koji izučavaju šerijat, jel tako, izučavaju šerijatske nauke istu takvu ocjenu onama imaju. Pa počevši od njih preko novotara, jel tako, e, i novotarskih institucija, preko, jel tako, e, države i državnih organa, jel tako, preko židova i kršćana, svi oni smatraju da mi pravimo nered, jel tako, svi su jedinstveni u tome da mi pravimo fesad, Mnogi se ponose i s ponosom ističu da su oni u prvim safovima u borbi protiv fesada i nereda koji izazivamo mi. Je tako? Mnogi, je tako, uh, ciljano usmiravaju svoje aktivnosti da ukažu na taj fesad i nered koji mi pravimo i izazivamo i teške, kobne posljedice koje dolaze nakon tog fesada koji mi napravimo. Već sam vam naglasio, znači da to znači, da to znači, i to mora tako da znači, u glavama tih koji nas tako optužuju, a optužuju nas svi redom, jel tako? Mi kad smo podigli uh, zastavu Kur'ana i sunneta i pozvali Kur'anu i sunnetu i Allahovom šerijatu i Allahovoj pravdi i istini, jel tako, nismo mogli ništa drugo i očekivati, osim da svi i oni koji skrivaju istinu i skrivljuju istinu i novotari i munafici i taguti i bankari i e, dileri droge i e, židovi i kršćani i mušrici sve sorte znači i sve kategorije negativaca moraju svi da ustanu protiv nas i da svi budu protiv te istine. Zašto? Zato što ta istina sve njih redom razotkriva. Pa onda kad su ustali, morali su neku lijepu parolu izmisliti, o tako? Nisu mogli reći, hajmo ljudi svi na noge da se borimo protiv istine. Kako bi to izgledalo? Znači, neprihvatljivo, nego hajmo protiv ovih što, koji pravi fesad. To znači da je ovdje uspostavljen red. Je tako? Na planeti ovo je uspostavljen red i onda mi, je tako, neki hudi miskini, pojavili se da pravimo neri. Ja pozivam ove koje nas zato optužuju da se samo jedan minut ili manje od toga osvornu po svijetu i da malo promotre taj red koji mi remetimo. Kako izgleda on? Na čem je utemeljen taj red koji mi remetimo pa pravimo nered? kome se to položaj i fotelje klimaju kad mi progovorimo. Šta se to dešava? Šta će se srušiti, a šta uspostaviti kad se progovori na način kako mi govorimo? Pa onda, nakon tog sagledavanja, dao sam im malo vremena zato što zato stvarno ne treba puno, nakon tog sagledavanja da dođemo pa da razgovaramo. Da dođemo pa da razgovaramo. Da pričamo o tom fesadu. A ja ću večeras pričati o fesadu kako Allah o fesadu priča. Pa kaže uzvišeni govoreći šta su meleci rekli kad je Allah subhanahu wa ta'ala obznanio da će na zemlji čovjeka za svog halifu jel tako, postaviti. Šta kažu melici? Šta prepoznaju? Čude se, jel tako, postavljaju pitanja Allahu subhanahu wa ta'ala. E teža'lu fiha men jufsidu fiha. O jesti kod dima. Zar ćeš ti, o gospodaru svih svjetova, na zemlji postaviti onaga ko će na zemlji fesad činiti? Dobro, šta je to prije Adema na zemlji bilo, pa Adem i njegovo potomstvo će fesad činiti. Tako? Šta je bilo? Red koji je Allah s.a.v. uspostavio na zemlji. Red. I taj red postoji radi Adema i njegovih sinova. Ali se ratu se ran. Je tako? Taj red je Allah na zemlji uspostavio radi njih, radi njega i radi njegovih sinova. Ali ovi će na zemlji nered uspostavljati, je tako, pravi će fesat na zemlji, I šta će još rad i proljevati krv? Iz ovoga vidimo da je pravljenje nereda i proljevanje krvi jedna od bitnijih osobina čovjeka. Kao što sam vam prije braću govorio, da tako, da je džehl jedna od osnovnih karakteristika i bitnijih osobina čovjeka. Je tako? innehu kana zalumen džehula. Zaista je čovjek šta? Nepravedan, zulumčar i neznalica. Jedna od bitnijih, prepoznatljivih karakteristika insana uopće. I inače. Allah subhanahu wa ta'ala nam tu otkriva da je, da je čovjek sklon fesadu i neredu. O tako? Međutim, šta je fesad i neredu? Šta je fesad? Šta je to pravljenje fesada? Zašto se neko okarakteriši kao mufsid? Šta treba on da radi da bi zaslužio taj epitet tako, i tu osudu, tu negativnu ocjenu, tako, tu neprolaznu ocjenu da bi zaslužio? Šta treba da uradi? Pa Allah subhanahu wa ta'ala nam kroz brojne ajete opisuje šta su ti mufsidi i šta je to taj fesad. Pa kad je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete o, to, o primjeru munafika, je tako da je njihov primjer kao primjer onih koji podlože vatru, pa kad se ugasi, je tako, onda ništa ne vide, pa navodi primjer, je tako, <clears throat> uh, munje i groma, onda su munafici rekli, Allahu je, Allah je uzvišeniji od toga da kao primjer navodi to. Kakvi su ovo primjer? Pomalovažili su to. Pa, kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala poslije toga objavljuje ajet Inna Allahe la jestahi en jadribe metelan ma ba'udatan fema fauqaha Allah se ne stidi da navede kao primjer komarca i ono što je iznad toga ono što je iznad toga u smislu čega sićušnost je tako sićušnost malenkost je tako Allah subhanahu taala se ne stidi da navede primjer za primjer komarca fama fawqaha i ono što je iznad toga u smislu sićušnosti je tako a čuo sam da su neki otkrili da svaki komarac na sebi ima još sitnijeg parazita koji je njegov obavezni saputnik. Je tako? Pa bi ajet mogao da znači da se Allah ne stidi da navede za primjer komarca i ono što je na njegovim leđima, je tako, što je iznad njega, za što vi doskora niste ni znali, je tako? U svakom slučaju, nakon ovih primjera, opet, je tako, nevjernici kažu, kakav je ovu primjer? koga će ovu put, šta je ovu? A pa tako pa Allah smano kaže što se tiče vjernika, oni znaju da je to istina od Allah smano tala. A Allah smano tala ovim istim jednim primjerom, primjerom komarca. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Ovim jednim jedinstvenim primjerom Allah subhanahu wa ta'ala upućuje mnoge i u zabludu odvodi mnoge. Pa jedan te isti primjer vjernicima će još više iman povećati. Jer on će početi razmišljati o komarcu. O tako? Pogledaj to sićušno biće. O tako? Gdje mu stade, gdje stadoše i svi ti podaci koji su mu potrebni? Da on zna i da leti, i da se orijentiše, i da nađe sebi hranu, i da se hrani, i da se raznožava, o tako? i da uzleti, i da se spusti, i da... Svi ti podaci, gdje su mu? Tako, tako, sićušno biće. Pa vjernik razmišlja, pa musliman povećava. A nevjernik odmahni rukom, ili tako i svem to izgleda, šta? Dosadno, ili tako, beznačajno, neshvatljivo, kakvi su ovo primjeri? Šta to Allah za primjer navodi? Allah se ne stidi šta god je stvorio da za primjer navede. Jer sve što je stvorio, stvorio je mudro, precizno, sa znanjem. Jel' tako? Shodno svojim savršenim svojstvima. Tako je Allah sve stvorio. I ništa nije Allah subhanahu wa ta'ala uradio besmisleno. I stvorio bez, bez cilja i bez svrhe. Tako Allah stvara, ciljano i sa svrhom. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala jednim istim primjerom, odnosno da proširimo. Tako Allah subhanahu wa ta'ala jednim istim Kur'anom jedne na pravi put u upući, a drugi u zavludu o odvodi. Jer ovaj Kur'an je upravo jel tako, danas u čitavom svijetu predmet rasprava. Sva je borba oko ovog Kur'ana, jel tako? Ko će ga prihvatiti kao istinu koja se slijedi i koju se pokorava i sluša i ko će ga odbaciti kao, jel tako, neistinu i pokušavati da prikaže to kao stramputic. Čitava borba u čitavom svijetu je upravo to. Jel tako? Tako Allah subhanahu wa ta'ala govori o munaficima, je tako? Pa kad se objavi neka sura, onda što se tiče vjernika, zadet hum imanan wa hum jestebširun. Ova sura koja se objavi njima, iman povećava i oni se raduju. Wa amal وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ A što se tiče nevjernika njima, ova sura koja se objavi, koja vjernicima iman povećava, njima njihov poganluk na poganluk još povećava. Tako Allah radi. Tako Allah subhanahu wa ta'ala čini. Tako, jednom te istom Kur'anom, jednom te istom surom, jednim te istim primjerom. Međutim, ne govorimo o tome da se ne bi previše proširili na tu stranu, nego govorimo o kraju ajeta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže na kraju ajeta وَأَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ A u zabludu ne odvodi osim fasike. Fasici ovdje u ovom, znači, u ovom ajetu znači kafir. tako? A u zabludu tim primjerom nije odveo nikog osim kafire. E sad, kakvi su tu kafir? Šta je glavna karakteristika tog njihovog kufra? Pa ćete sad shvatiti zašto citiram ovaj ajed. Alladine yankuduna ahdallahi min ba'di mithaqihi. Oni koji krše zavjet koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. Krše obaveze i ugovor koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. A kakav je obaveza i ugovor? Šerijat. Je tako? Obaveze i zavjet na pridržavanje propisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Krše tu. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل I oni prekidaju sve ono što je Allah naredio da se spoji i da se održava. Oni raskidaju sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se spoji i održava. Kao na primjer rodbinske veze, je tako? وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ i fesad čine na zemlji. Braći, ko fesad čini na zemlji? Kafir. Braći, ko fesad čini na zemlji? Ko svjedoči da kafiri i nevjernici fesad čine na zemlji? Allah subhanahu wa ta'ala svjedoči, va yufsidune fil ard. Pa onda svjedočimo i mi svi, ali tako? Va yufsidune fil ard. I oni fesad čine na zemlji. Ugovore sa Allahom raskidaju, pa kako onda između sebi? Kidaju ono što je Allah naredio da se održava, uspostavlja, čine fesad na zemlji. E rezultat njihovog fesada je Šta? Ulajkehumul hasirun. To su oni koji su propali. Kako će uspjeti? Kako će biti oni uspješni? Kad je sve ovo njihova osobina. Kako da uspiju? Nema nikakvog načina ni mogućnosti da budu uspješni niti na Dunjaluku, a pogotovo ne na Ahiretu. Zato što Allah spano tela u drugom ajetu koji slično glasi, odnosno istu, samo na kraju ajeta nas Allah obaveštava o njihovom kraju konačnom i njihovom najvećem gubitku. Oni su gubitnici svakako. Ne mogu uspjeti na Dunjaluku jer kidaju ugovore, jel tako? Raskidaju ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Između sebe kidaju ugovore. Raskidaju svoje rodbinske veze. Tako vam Allaha. Šta je glavna osobina svih mušričkih, kafirskih društava danas u svijetu, posebno Zapadne Evrope i Amerike? da nema rodbinski veza. Nije da spokidane ne postoje rodbinske veze. Je tako? Ja. E vidiš da je tako. I oni, Fesad čini na zemlje, u lajke umul hasirun, oni su ti koji su pravi gubitnici, prave propalice. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alladine enkudun ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yusiluna fil ardu ulaike lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni koji kidaju zavjet i ugovor dat Allahu subhanahu wa ta'ala, jel tako, i kidaju ono što je Allah naredio da se uspostavlja i veže, da se ne raskida, i fesad čine na zemlji, njima pripada prokledstvo. Neke na njih prokledstvo i njih čeka loše prebivalište ružno njih mjesto čeka. E to su te propavice. Oni fesad čine na zemlji. Od onih koji fesad čine na zemlji, Allah subhanahu ta'ala nadugo i naširoko govori o Benu Israilu, o židovima. Kao veliki mufsidime na zemlji. Je tako? Pa u samoj suri Bekara, je tako, govoreći o njima, o njima, i o njihovom izlasku iz Egipta, jel tako, je, o blagodatima kojima Allah svano ta'ala dao, pa im kaže kulu vešrebu mir rizqi lahi wala ta'theu fil ardi mufsidin. Evo, spustit ćemo vam manu, prepelići je meso, jedite i pijte. Eto ti, Musa, alej selam, udari štapom po kamenu 12 izvora, nek vam izađe, pijte, jedite. Nemojte na zemlji nereda praviti fesada. Je tako? Međutim, da li su oni to poslušali? Subhanallah. Nisu svakako. Allah subhanahu wa ta'ala ih opet opisuje da su oni to i šta god je za njih uradio, dhali kebina asau kanu ja'tedun. To je zato što su bili nepokorni i granice prelazili. Znači, nisu oni bili od onih koji nisu fesad na zemlji čini, nego su baš fesad na zemlji nego su baš fesad na zemlji činili. Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> na mnogo mjesta u Kur'anu da tako spominje da su Benu Israil mufsidi. Čak spominje u suri Isra je tako gdje se spominje i Kuds i Isra poslanika sallallahu alaihi wa sallam do Kudsa وقضينا في الكتاب على بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين I mi smo odredili Benu Israilu u knjizi dva puta ćete veliki nered na zemlji napraviti. Vole ta'alunna uluvvan kebira i visoko ćete se uzdići i uznijeti. Je li tako? Vala smano ta'ala o njima govori kao onima koji će dva puta veliki fesad načiniti. Međutim, nije to da će samo tad oni fesad činiti. Nego Allah subhanahu ta'ala čak šta više njih opisuje kao oni koji stalno i neprekidno fesad čini. Kullama auqadu nara lil harbi atufa'aha Allah. Kad god za potpale vatru rata, Allah ga ugasi. Subhanallah il Pogledajte danas ili u savremenoj istoriji, evo, što se može lako dokučiti i otkriti, da meni nije poznato da ima neki rat, a da iza podlaganja vatre, jel tako, i podgrijavanja krize nisu bili žibe. I da ima neki rat iz kojeg glavni profiteri nisu izašli židovi. A oni isto imaju mogućnost da pročitaju Kur'an, tako? Pa da vide suru Maide, pa da vide tamo da Allah subhanahu wa ta'ala upravo to za njih govori, pa da kažu e sad, je tako? Baš nećemo ništa sa ratom da imamo. Al ne može. Isto kao što Abu Lahab nije mogao. Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru Tabbat yada Abi Lahab. proklet bio Abu Lahab dok je još živ, jel tako? I tako i umru. Nije mogao da se pokaje Zapečaćeno, gotovo, tako objavljeno. E tako isto za njih. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا I šta oni još radi? I oni jes'aune fil ardi fesada. Trude se da na zemlji fesad proširi. Šta rade židovi? Trude se da na zemlji fesad proširi. Jes'aune bukvalno značenje žure. Je tako? U stvari je značenje to žure, šta? Veliki napori, trud ulažu da na zemlji fesad prošire Wallahu la yuhibbul mufsidin A Allah ne voli mufside. Allah ne voli mufside. Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o Musa alaihi salam i Fir'aunu, je tako? Takođe ukazuje na Fir'auna je tako, kao mufsida. I Allah ga subhanahu wa ta'ala spominje da je on mufsid, je tako? Da je on Firaun mufsid. Međutim, <clears throat> da li je Firaun priznao to pa rekao, jest, stvarno ja fesad na zemlji čini? Nije. Nego šta je Firaun, začin je posjegao? Prije nego što Musa, alaihissalam, išta još kaza, on baš Musa alaih selam optuži da fesad i nered pravi. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد kaže Firaun, pustite me da ubijem Musa, a nekon doziva svog gospodara. Ja se bojim da neće vašu vjeru promijeniti i da neće na zemlji fesad posijati, nered uspostaviti. Ko će fesad na zemlji? Firaun se boji fesada na zemlji, vidiš. Brine se da neće ko fesad na zemlji napraviti, a ko bi taj mogao biti da fesad napravi na zemlji? Musa, alaihissalam. Na. La havla wa la kuvata illa billahi la alaihi Na. To je ono što se događa, je tako? Čak i Firaunova svita savjetuje Firauna. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض kaže svita od, kao, od Firaunovog naroda, kažu Firaunu, zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod da fesad čini na zemlji? وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ A da on ostavi tebe i da ti ne čini ibadet, da ti ne robuje, jedna od tefsira, je tako? Da ostavi tebe kao božanstvo. Da te ne uzme za božanstvo. Začeš ga ostaviti. Pa onda se Firaun pametno dosjeti, je tako? Kad mu to ovi rekoši, hale se nukatilu ebna'ahum manestahini sa'ahum. Kaže, pobit ćemo sve njihove muškarce, ostavit ćemo u životu žene, inna fauqahum kahirun, a mi smo svakako iznad njih, je tako? imamo vlast, držimo ih čvrsto pod svojom vlašću, je li tako? Oni su nama podčinjeni svakako. Pogledajte kako će Firaun uspostavljati red na zemlji. Ubijanjem svih muškaraca. Jer to je red, jel vidiš, on to naziva redom. A tako, jer se bori protiv Fesada, ovi mu kažu, Musa ti pravi Fesad, dobro, sad ćemo mi uspostaviti red, kako? Pobit ćemo svu mušku djecu. Svidio kako on uspostavlja red. A pa tako da tu je red. Iz pozicije Firavna, ali tako, tako on vidi red na zemlji. La haula wala kuvvete illa billah. Ajaib, al tak čudna stvar, gledaj ovo. Allahu akbar. E tako će on, a tako Firaun da uspostavlja red na zemlji. Ovo je svakako vezano za Benu Israil, je li tako? Međutim, možemo govoriti i o ostalim narodima, je li tako? Skoro da nema poslanika, a da mu njegov narod, da nije upozoravao svoj narod, vala ta'atheu fil ordem of sidin, nemojte nerijeda na zemlji činiti, je li tako? Pa su svi poslanici došli, zašto? Da uspostave red na zemlji, da se bore protiv nereda i svoj narod odvraćali od onoga što će ih uništiti. Odvraćali od nereda. A u stvari taj nered koji ljudi prave vodi ih u kola, kolaps, vodi ih u nestanak. Pa je Allah spano tajala ljudsku zajednicu na planeti stalno spašavu. Kako? Slavim poslanike, uništavu on, jel tako, uništavu nevjernike, ostavlju u životu vjernike da bi se mogao proživiti, da spasi ljude od kolapsa, od samouništenja. Tako. Tako je Allah Spanova tajla radio sa priješnjim narodima. Međutim, a, nisu samo nevjernici, ali tako, skloni Fesadu, iako je to njego, njihova glavna osobina. Ali tako, njihova glavna osobina nevjernika je da Fesad čine, ali tako. I nigdje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nevjernike nije spomenuo nikada, nikada, ni šaretom, ničim nije ukazu da oni išta drugo rade na zemlji osim nereda. Gdje god je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, spomenuo je neki oblik njihovog fesada i nereda. Kako oni pravi nered na zemlji. Dakle, nigdje nije Allah subhanahu ta'ala spomenuo nevjernike da oni imaju neki red da oni uspostavljaju. To nema u Allahovoj knjizi. To nema. Međutim, nije, znači ovaj Fesad, iako je njihova glavna osobina, kao što za, za narod Salih a.s. kaže وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ bilo je jedna skupina, devetorca su bila u gradu koji su Fesad činili i nisu red uspostavljali. Znači, njihova glavna osobina je da Fesad čini i da nikad reda ne uspostavljaju. Nisu red uspostavljali. Pa tako? Oni nikad nisu i nije njihova onaj osobina da red uspostavljaju. Allah s.a.v. govori o narodu Salih a.s. pa također kaže, kad njima Salih a.s. kaže, vala to ti u emral musrifin, nemojte slijediti uh, stvari ili naređenja ovde, je tako, ono što vam savjetuju raskošnici. A ovi raskošnici Salihovog naroda su nevjernici, je tako? Pa i ovo njihova jedna osobina. Nemojte slijediti raskošnike, الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون i njihova glavna osobina je da oni fesad na zemlji čine, a ne čine i ne uspostavljaju re, reda. Ovo dobro, zapamtite. Do sad smo samo ukazivali kako Allah s.w.t. govori o tome da oni nered čine. Dobro, neko može, je tako, da čini nered u jednom smislu, s druge strane da ipak uspostavlja neki red, da i pravi neku, je tako? Međutim, Allah s.w.t. ovdje nama otkriva nešto drugo, da ovi u stvari čine nered i ne uspostavljaju nikakvog reda, da je sva njihova aktivnost nered. Šta god urade, to je nered. Pa i ovo čak može, jel tako, da se uzme da je jedna od glavnih osobina kufra i nevjerstva, da su gubitnici i da prave fesad i nered. Dobro, braćo moja, ovi kad nama kažu da mi pravimo fesad i nered, Ja sad vi, vi kažete stakfarullah, stakfarullah. Jel te, tek sad, sad shvatio šta oni nama to govore, jel tako? Jesi vidio sad šta nam priče? Je sad shvatio šta oni nama, či, čime nas obtužuju? Da mi smo muhsivi, jel tako, pravimo nered na zemlji. Tako što? Zato što je red uspostavljen. Imamo mašala, hilafet, islamsku državu, red i mir, tako? pa mi sad se pojavili da ne rečimo. Ljudi se toliko umislili da imaju je tako, nešto što, što se ne može ni sanjati, al tako? Al tako? Pa onda kad se nešto desi, onda ljudi je tako, koje smo držali za ozbiljne daje, koji su nam dugo bili u uzori, za kojima smo se poveli, al tako? Mhm onda počnu pričati o o, jel tako, o tome kako nevjernik kad uđe u islamsku državu da je zaštićeno, tako. Pa govori o tome da onaj ko uđe sa vizom da je mu stemen, jel tako, da mu je data garancija da je traži sigurnost, jel tako, ili da se ne smije nirati zimija, jel tako, a to je kršćanin ili židov koji živi u islamskoj državi, teško onome ko povridi pravu zimi, neće osjetiti dženneta. I tako ljudi pričaju, kažem, subhanallah il adim. Treba samo ovim kršćanima i židovima oko nas objasniti da ih ovi smatraju zemijama. A ovim Amerikancima koji su ušli o tako na dozvolu objasni da su oni kod nas mustemen, da stražili sigurnost pa i mi da... Samo još to trebamo objasniti i onda nek stoje stvari, tako da vidimo hoće li Amerikanci biti zadovoljni da su kod nas oni mustemeni. I da vidimo hoće li Srbi i Hrvati biti zadovoljni da su oni kod nas zimije. Tako, nek znači, znaju ljudi šta im ovi govore, šta im pričaju. Tako. Oni njima nešto pričaju, oni ne shvataju. Oni misle da ih fali oni. Da im žele dobrodošlicu neku. Dakle, Allahu stan. Allah molim da nas uputi, da nas učvrsti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razbrtost. Međutim, braću, nije istina da je Fesad striktno vezan uvijek samo za nevjernike. Pa tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad god se neko, pa tako, okrene od onoga što Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje, sasvim ili dijelimično, automatski posljedica toga je šta? Fesa. Kogod se od onoga što Allah objavljuje, naređuje, zabranjuje, okrene, sasvim ili dijelimično, automatski on zapada u fesad. Pa Allah smano ta'ala naređuje kome benu Israilu, akimu salata vatu zakate, thumme tavallaytum illa qalilan minkum, wa antum mu'aridun. Da je osnovna osobina njihova bila Benu Israila, kad im je naređeno klanjajte namaz i dajte zekat, vi ste se poslije toga okrenuli. Tako? Osim malog broja vas i, jel tako, to je njihova glavna osobina. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava u suri koju mi, jel tako, koja će ostati zapamćena da smo je učili na ovom ciklusu ovdje onaj predavanje seminara, e, seminaru, u toj suri baš kaže فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ Allahu akbar. Pogledajte opet. A možda i vi ako se okrenete, i vi kad bi se okrenuli, odnosno u Kur'anu možda je uvijek sigurno, i vi sigurno kad bi se okrenuli od čega? Od ovoga što vam se objavljuje ovdje. Od ove sure i ovog Kur'ana i ovih ajeta. I vi sigurno kad bi se od ovoga okrenuli, vi biste fesad na zemlji činili i prekidali rodbinske veze. A prije toga Allah s.a. objašnjava. Ta'atun wa qavlum ma'ruf pokornost i razborit ispravan govor. Je tako? To vam se naređuje. Pokornost i razborit ispravan govor. Por naređuje vam se pokornost. Braćo, pokornost. I ispravan razborit govor. Kome se naređuje? Nama. I kome još? I ovima koji kažu da mi fesad činimo. I njima se naređuje pokornost i razborit govor. Govorite razborito. Ko to fesad čini? Je li razborito to da vi za nas kažete da mi fesad činimo? I koji je to fesad koji smo mi počinili? To vam se naređi. A nemojte biti kao munafici. billahi وَاقْسَمُ imanihim. La in لَاِنْ la لَيَحْرُجُنْ Nemojte biti ko munafici. Allahom se najvećom zakljetvom kunu da si im ti naredio da izađu u borbu, oni bi izašli. O tako? Kaže, nemojte se kliti. Ta'atun ma'rufe. Pokornost je poznata stvar. Tu se zna šta je tu. Nemojte filozofirat. I klet, i klet se. Allah je naredio pokornost i razborit govor. Fe iza azamal amru falau sadakullaha. A kad je stvar se uozbiljila i zaoštrila, da su bili iskreni sa Allahom lekana hajrallahum. Bilo bi im bolje. Braćo, naređuje vam se pokornost i razborit govor. A kad je stvar se zaoštrila i postala ozbiljna situacija, ne dijele više za islam i za bradu činove i pohvale, nego hapse i posađuju na optuženičku klupu, et tad kad je se situacija uozbiljila da su bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo bi im bolje. Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a vi ćete sigurno ako se okrenete ko? Mi. I ovi što nam kažu da pravimo fesad i oni. Ako se okrenete od čega, makar dijelimično ili sasvim, od onoga što vam se naređuje, da budete iskreni kad se uozbilji situacija, je li tako? Onda ćete fesad na zemlji činiti i rodbinske veze kirati. Pa ko sad čini fesad? Ko sad čini Fesad? Oni što se okreću, je tako? Oni što se okreću dijelimično, je tako? Pa nisu se nisu bili ozbiljni, je tako? Nisu bili prema Allahu iskreni kad je se situacija zaoštrila i postala ozbiljna. Pa se onda malo okrenu. I onda kad se malo okrenuli, šta je nužna posljedica? Čim se malo okrenuli, šta? da Fesa čini na zemlji kida i rodinske veze. Da Fesad na zemlji čine i da kidaju rodbinske veze. Allah subhanahu wa ta'ala govori o muslimanima, o mu'minima i nevjernicima. I uspostavlja zdrav odnos između mu'mina i nevjernika pa je normalan i zdrav odnos između mu'mina i nevjernika da su oni neprijatelji. Al tako? To je priroda, prirodan odnos. Al tako? Kogod kaže da su mu nevjernici prijatelji, jel' tako? Hmm? Automatski znači nešto nije dobro. Innal kafirine kanu lakum aduwwan mubina. Zaista su kafiri vama jasni i neprijatelji. Allah tako kaže, on kaže da smo prijatelji. Je tako mi znamo kome vjerujemo? Vjerujemo Allahu, njem ne vjerujemo. Kažemo da je lažu. Ali nije samo to što mi kažemo, nego i kafiri mu kažu da je lažu. Pa kažu kafir javno, muslimanima se ne može vjerovati. <laughs> pa džava i lažite, ne, ne vjerujemo. Pa bolje da im istinu kažete. Onda će ima ono vjerovati. Do sad su naši, jel tako, političke vođe, naši, pod navodnim znacima, ovi, jel tako, vjerske vođe, pod navodnim znacima, jel tako, makar jedno stotinu puta rekli da su im ovi prijatelji. Makar, najmanje. I ovi opet kažu, ne smije se muslimanima vjerovati, ne može njim vjerovati. Kad bi samo jednom izašli i rekli da su im neprijatelji, odba bi im povjerovali. I rimalo se ne bi dovoljno. Jer bi shvatili da je jednom iskrenost prevarila, znači da progovori kako treba. Allah subhanahu wa ta'ala je taj odnos uspostavio, pa je uspostavio prijateljstvo između vjernika i na osnovu tog prijateljstva uspostavio zaštitnito između vjernika i obavezo vjernike obavezama jednih naspram drugih. Jel tako? Pa vjernici koji učine hidžru imaju potpuno pravo zaštitu, jel tako, sve. Koji ne učine, nemaju. Wa in istansa fi dini fa alaykum an-nasr. Ako zatraže pomoć u vjeri, onda ih morate pomoći, obaveza vam je da ih pomognete. Illa ala qaumin bainakum bainahum mithaq. Osim ako su ako traže od vas pomoć ovi koji nisu učinili hidžru, traže od vas pomoć protiv naroda s kojim vi imate već mirovni ugovor. Jel tako? Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala posle toga konstatuje sljedeću stvar. Znači vi ste mu'mini, prijatelji jedni drugima i pravila zaštite jedni drugi, morate štititi jedni druge i tako dalje, a sad kafiri, وَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمَ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ A nevjernici su zaštitnici jedni drugima. Allah subhanahu wa ta'ala objasni da su vjernici zaštitnici jedni drugima, a da su nevjernici zaštitnici jedni drugima. Da su vjernici prijatelji jedni drugima, a da su nevjernici prijatelji jedni drugima. Dobro, što ovo spominjemo? Illa tef'aluhu tekum fitnetu fil ardi wa fasadum kepir. Ako to ne učinite, bit će velika smutnja na zemlji i veliki fesad. Ko pravi fesad? ko čini fesad na zemlji? Kafir, ko još? I oni koji prijatelji sa njim. I koji kažu da su im oni prijatelji. Allah tako svjedoči. Evo, znači, mene možete odmah likvidirati. Tako? Ali Allahove riječi će ostati da razotkrivaju tako, činjenice, pravo stanje, da objašnjavaju da bude jasno, neće Allah subhanahu wa ništa ostaviti nejasno. A tako? Illa tefa'aluhu tekum fitnetun fil ardi wa fasadun kebir. Ako tako ne nastupite, ako tako ne postupite, ako tako ne uzmete da su vjernici vjernicima zaštitnici i prijatelji, a nevjernici nevjernicima, biće velika fitna smutnja. Ko su smutljivci? I fesad na zemlji. I to nije kakav fesad, nego fesadun kebir. Veliki fesad. Ko su fitneđije i mufsidi? Ko su ove fitneđije i mufsidi? Dajte da se preispitam. Nakon onoga što sam pozvao ove ljude da jedan minut razmotre po svijetu, nek onda jednu godinu razmotri po Kur'anu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Kako se ne zamisli nad Kur'anom? Ili su srca zaključana? Pa kaže jedan dječak iz Jemena kad je došao da primi islam, kad je čuo ovaj ajet, kaže srca su zaključane. Nije nego su srca zaključane. Pa je ostao Omer u sjećanju. Dobro ga zapamtit. Pa ga je Omer poslije kad je bio vladar postavio za, otako stavio, mu, dao mu određene obaveze i odgovornosti. Svidjelo se zapamtio kako je dječak zaključio da do srca malo Kur'ana dopire. Pa evo, ja nisam rekao o tako obzirom da nam je naređeno, je tako, ta'atun wa qawlum ma'ruf. Nisam imenovo ko su mufside. Ali ovi ajeti razotkrivaju. Ovi ajeti razotkrivaju. Allaha molim da nas nijedan ajet ne razotkrije kao mufside. Amin. A oni kojima poslije ovoga bude ličilo da su možda oni baš od mufsira, nek ne krive nikog, osim sebe. Nek se dobro zamisli nad svojim stanjem. Ja Allaha molim da popravi i naše i njihovo stanje. Allaha molim da nas uputi i učvrsti. Allaha molim da na grije oprosti i sramoti sakri. Da prijeđe preko post ružnih postupaka naših. Amin. A Allah subhanahu wa ta'ala neće nikad isto postupiti, jel tako, sa mufsidima i muslihima. Wallahu ja'lamu al mufsida min al muslih. Allah zna ko fesad čini ako red uspostavlja. Allah to zna. Pa onda opisuje one koji red uspostavljaju. Nije Allah svano tela samo opisao mufsid. Al-ladhina Alladine yumassikuna bil kitabi wa aqamu salat. Oni koji se čvrsto drže kitava i namaz uspostavljaju. Wallahu la yudiju ajr muslihin. Allah neće dati da propadne nagrada komi Muslihima, onima koji red pravi. Ko red pravi? Ko se čvrsto drži kitava i namaz uspostavlja. Pa nemojte vi nas optuživati, nego nam recite gdje se mi to čvrsto kitava ne držimo, pa da se popravimo svi zajedno. Džemati, tako? Allah subhanahu wa ta'ala neće isto uraditi. Em neđalul mufsidine, em neđalul ladine amenu amilu sarihati kel mufsidine fil ardu. Zar ćemo isto uraditi sa onima koji vjeruju i dobra djela čine kao sa mufsidima na zemlji? Smo isto uraditi tako. Em neđalul mutteqine kel fuđar i hoćemo li isto učiniti sa mutteqinima, oni koji se grijeha klone i rade što im je naređeno, kao i one grešnike, isto da sve bude. Neće Allah isto tako uraditi. Pa molim Allah smano teala da ne uradi sa nama, isto kao što će uraditi sa mufsidima. Molim Allah smano teala da nas udalji od svakog fasada. Amin. Molim Allah smano teala da nas udalji od toga da bilo čim mi budemo od onih koji fasad čine. Amin. Molim Allah smano teala da nikad ne budemo od onih koji će se okrenuti od Allahove opomene pa da onda fesad čini. Amin. Volim Allah smanu ta'ala da budemo od onih koji će Allahovu opomenu i Allahovu uputu primiti i prihvatiti i pokoriti se Amin. i biti od onih koji red uspostavljaju. Amin. I biti od onih koji red uspostavljaju. Amin. I bojim se da da oduljimo i da vama ne dosadi, braći. A inače, uh, o ovome se sigurno još još mnogo mnogo može uh, govoriti a ja ću se potruditi da još nekad nekom prilikom napravim osvrt uh, u ovom kontekstu uz Allahu pomoć molim vas, las da vas nagradi najljepšim nagradom i džennetom Amin. zato što ste stvarno strpljivo ovo slušali iako sam ja odmulio tako. I molim Allah subhanahu wa ta'ala što ste svojim strpljivim slušanjem davali imeni, je tako, motivaciju da ja to ona, ustravim do kraja, je tako, izdržim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi našu braću koja a, evo, i na ove naše dove. I da Allah subhanahu wa ta'ala učini da budemo skupa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svu našu braću Amin. Posebno molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne eh, našu braću, naše šehove, Abu Idriza i Idriza Amin. Bilbanija i Amin. Ebu Tejmu Adema. Amin. Uh, Ebu Safiju, jel tako? Amin. I ostali šehove, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći koja evo sa terena nas prati, molim vas Pana tela da vas nagradi što ste i vi na taj način dali podršku, jel tako? Molim vas Pana tela da nas učini od onih koji će jedni drugi podržavati, pomagati. A da ne budemo od onih koji će jedni drugima, jel tako, ulijevati razočarenja, jel tako? Nego da budemo od onih koji a, <clears throat> I vas u malo, Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne i učvrsti. Amin. I da ubrza vaš povratak ovdje kod nas. Amin. Da Allah subhanahu wa ta'ala učini da ulivamo, jel tako, optimizam. I da Allah subhanahu wa ta'ala spoji naša srca na istini. Da mi na, čvrsto povjerenje između nas. Amin. Zaista, <clears throat> braćo ja, imam lijepo mišljenje o vama. Lijepo mi je bilo ovdje sa vama. Uvijek mi je lijepo sa vama. Ne znam kako je vama sa mnom. Onaj voli glas Mano Tala da nam uvijek bude lijepo i da u saboru i strpljenju dočekamo Allahu pomoć i pobjedu. Amin. A ko to ne dočeka, da dočeka radosne vijesti kod svoga gospodara. Amin. I da bude od onih koji <clears throat> neće zažaliti, zažaliti za Dunjaluku osim da budu vraćeni da bi ponovo bili žrtve volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne i da nikog ne pomaže protiv nas Amin. da nas podrži da nikog ne podržava protiv nas Amin. volim Allah subhanahu wa da nas zaštiti od zla nas sami Amin. da nam podari razboritost volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na istinu da snage da je slijedimo. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmjeri prema najrazboritijim i najispravnijim stvarima. Amin. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da vaše dove prima, dobite braćom. Amin. To vam niko ne može zabraniti ni oduzeti. Allahu dobro upućujte. Allah subhanahu wa ta'ala će dove kad se šrtovi ispune sigurno primiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u dženetu vede i spasi od džehennema. Amin. Da izliči naše bolesne. Amin. Da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Amin. Da poženi i neoženjeni. Amin. I da poda ne pogledati. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne naše braćima džahidima koji se bore na Allahom putu. Amin. Da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari pobjede. Amin. Amin koje će izliješiti prsa vjernika. Amin. Molim Allah smano tada da nas učini od boraca na Allahovom putu. Amin. Da nas učini od onih koji uspostavljaju šehadet la ilaha ila Allah. Amin. Allahu pravdu i Allahu red. Amin. A da nas učini od onih koji će, na čim rukama će propasti ovaj nered. Amin. Koji vidimo na sve strane. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih na čim rukama će dati da propadne ovaj nerid fesad. Amin. Koji vidimo na sve strane. Amin. Iako tako, je naš doprinos skroman i naše mogućnosti su male, ali Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. Posljednje, Allah! Posljednje, Allah! rabbi Allah!